بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فصل في المعتل وهو ما كان أحد أصوله حرف علة وهي الواو والياء والألف إلى الآخر Evet İzzi'den 25. dersimize geldik. Mu'tel konusuna geldik. Mudaaf konusunu dünkü dersimizde bitirdik. Bugün mu'tel konusuna mütellata başlıyoruz. Yalnız dersimize başlamadan evvel dünkü dersimize dönelim. Dün e, ki dersimizin başında bazı şeyler söylemiştim. Onları hafif düzeltmek istiyorum. Şimdi dünkü dersimizde ve mumtani'un oradan başladık. Açın dünkü dersimizi ve mumtani'un fi nahvi medadna ve medadna ve medettu ila medettunna Şimdi orada dedi ki ve mümteni'un idgam imkansızdır fi nahvi mededne. Mededne örneğinde ve mededne örneğinde ve medettu yazmış burada. Şimdi elimdeki nuskada hareke var. Medettu harekeli yazmış. Ben de orada dedim ki ve medette mesela ile medettüne olsaydı daha iyi olurdu. Veya fi nahvi mededne ila meded ila mededna Böyle olsaydı daha iyi olur demiştim. Şimdi orada dün hiç düşünemedi. Bu harekeleri yapanlar kitabı telif edenler değil. Mesela İmam-ı Zencani bu harekeleri vermemiş. Bu hareket sonradan bazı kişiler vermişler. Bazen mustansıhler vermiş. Yani kitabı kopyalayanlar. Eskiden matbaa yoktu. Bunu daha evvel de yanlış hatırlamıyorsam söylemiştim. Eskiden matbaa olmadığı için bazıları meslekleri bu idi yani fotokopi makinası gibi hep kitap kopyalıyorlar. Giderdiniz mesela izi kitabınız yok. Ne yapacaksınız? Ya hazır yazılmış bir izi kitabı alacaktınız birisinden bulup veyahut da gidecektiniz bir mustensih yani kitap kopyalayan, bunu kendisine meslek edinen birisinin yanına izi kitabını birisinden alır veya onun yanında mevcut. Götürürdünüz yanına derdiniz ki bunu bana kopyasını yaz, işte fiyatı şu kadar falan anlaşır şey yapardınız. Şimdi bu mustas, mustansihlerin bazısı yarım alim idiler. Biraz medresede okumuş, biraz okuma yazma öğrenmiş, biraz sarf nahve okumuş veya hiç alim değildiler. Onun için istinsah yaparken bazen kendi kafalarına göre hareke veriyorlar veya düzeltmeye çalışırken yanlış yaptıkları oluyordu. Şimdi burada da harekeyi e, İmam-ı Zencani vermemiş. Şimdi burada aslında vemedettu değil, vemedet de olsa daha uygundur ve muhakkak da ve medettedir. İmam-ı Zencani medette kastetmiş. O zaman pek bir uygunsuzluk kalmıyor. Yani mededne ve mededna'yı örnek veriyor. Mededneden ta mededna'ya böyle de anlayabiliriz bunu. Ondan sonra ve medette diyor ta medettünneye kadar. İşte bunu medette okuyun. Tekrar ediyorum ve mümteni'un derken fi nahvi mededne ve mededne ve medette deyin. Ve medette derseniz daha uygundur. Yani medetteden medettünneye kadar. Evet bu da fazla önemli değil. Ee, bunu da söylemiş olduk. <clears throat> evet faslun yeni bir fasıl. Mudaafı bitirdik. Sahihleri zaten daha önce okumuştuk. Çekimlerini, şeylerini falan. Mudaafı bitirdik. Şimdi faslun fil mu'telli mu'tel hakkında. Yeni fasıl, yeni konumuz mu'tel illetli. Mu'tel kelimesi şu anki bilginize göre çıkarmanız lazım. Mu'tel nedir? Mu'telilün veya mu'telalun i'teleleh evet alle ayn lam lam mücerredi iftial babına getirilmiş i'telele olmuş i'telele iftiale sigası i'telele yani illetli oldu illetli oldu i'telele illet hastalık manasındadır illet hani diyorlar falan keste illet var yani hastalık var şimdi bu fiilleri mesela nasara fiilini insana benzetirsek faul fiil fiilin kafası diyelim. Faul fiil. Nun fiilin kafası. Aynül fiil sat fiilin gövdesi. Lamül fiil yani R harfi de fiilin ayakları. Şimdi mu'tel fiil illetli fiildir. Yani kendisinde illet var. İllet harfi var. İllet harfi nedir göreceğiz. Biliyorsunuz zaten yine burada okuyacağız. Bir fiilde veya isim de olabilir. İlla fiil olması şart. Bir isimde de eğer illet harfi varsa o isim nedir? İlletli bir isimdir. Ama tabi biz şu anda sarf ilminde burada fiilleri okuyoruz. Şu anda bu fiil bablarını okuyoruz. Tabi isim de e, ismin e, tasrifi de e, sarf ilmin konusuna gidiyor, giriyor. Şimdi faslun fil mu'telli derken burada mu'tellilun veya mu'telelun. Hani demişti ya ve yestevi hatırlarsanız ve yestevi lafzul faili vel mef'uli demişti. Bazı yerlerde ve kad yestevi lafzul faili vel mef'uli. Bazı yerlerde ne oluyordu? İsmi fail ile ismi mef'ulun lafzı aynı. İşte burada mu'tel aynı durum işte. Mu'tel ya mu'telilündür ismi faildir veya mu'telelündür ismi mef'uldür. Şimdi mu'telilun i'telle dedik illetli oldu. İ'telele. Mudaaf olduğu için idgam yapıyoruz. İ'telle oldu. İlletli oldu manasında. Yani hastalıklı oldu. İlletli oldu. Mu'telilun olsa illet almış, hastalık almış yani illetli olmuş. Mu'telelun olsa hastalandırılmış. Hastalık verilmiş kendisine. O manaya geliyor. Burada tabi ismi faildir. Mu'telilündür. Buradaki mu'tel ismi faildir. Mu'telilün yani hastalanmış. Hastalık almış. illet almış yani. Mu'telilün illetli. İsmi Fiillere niye illetli diyoruz? Çünkü salı işte söylüyor. Faslun fil mu'telli ve huve o mu'tel ma öyle bir şeydir ki ma öyle bir şeydir ki kane ahadu usulihi. Usul asli harflerinden biri yani. Ahadu usulihi asıllarından biri. Usul aslın cem'idir. Ahadu ma kana ahadu usulihi usul asli harflerinden bir tanesi ahada yani bir. Asli harflerinden bir tanesi harfe illetin. Harfe illet olursa ma öyle bir şeydir ki kana olursa ahadu usulihi asli harflerinden bir tanesi harfe illetin. Asli harflerinden bir tanesi harfe illet. Yani hasta harf olursa harf hasta harf hasta harf bir fiile girdi mi o fiilde ne olur? illetli olur, hasta olur. Harfe illetin ve hiye o harfe illet illet harfleri hangileridir? Hasta harfler hangileridir? Üç tanedir. Ve hiye el vavu vel ya'u vel elif. Vav ya elif. Evet vav ya elif. Şimdi bu bu harfler niye hastadırlar? Niye bunlara illet harfi diyor deniliyor? Çünkü bunlar değişime uğruyorlar, hasfediliyorlar. Mesela bir insan normalde ayakları ayakları tutup yürümesi lazım. Misal düşünün. Eğer bir insanın ayakları tutmuyorsa, yürüyemiyorsa, kötürüm olmuşsa ne olmuş? Ayaklarında değişiklik olmuş. Bakın normalde ayaklar insanı yürütüyor, insanı taşıyor. Ama bir insan onun ayakları taşıyamıyorsa, yürüyemiyorsa o insan ayaklarında bir değişiklik oluyor. İll illetli e, değişime uğrayabilen bu illet harfleri değişiyor. Değişime uğruyorlar. İşte insan da veya bir mahlukatta bir hastalık oldu mu o hastalık onu değiştiriyor. Ayağı mesela sakat oluyor, topal oluyor. Ne yapıyorlar? Veya bazen kesiyorlar ayağını. Ayağı kangren oluyor. Ne yapıyorlar? Ayağını kesip atıyorlar. İşte bu harfler de bazen fiilden kesilip atılıyor. Veya bir isimden kesilip atılıyor. İşte dikkat edin. Onun için bunlara illet harfi deniliyor. Yani değişime uğradıkları için ve atıldıkları için bazen. Bazen atıldıkları ve bazen değişime uğradıkları için bunlara illet harfi deniliyor. Ve bu illet harfleri bir fiilde veya bir isimde oldukları zaman o fiil veya o isim mu'tel oluyor. Yani illetli oluyor. Hastalıklı oluyor. Her an durumu değişebiliyor veya harfi hasfedilebiliyor, atılabiliyor. İşte mudaafta niye mu'tellere ilhak edilmiş? Çünkü mudaafta da hani hazf ve ibdal oluyordu. Tadif harfinde hazf ve ibdal olduğu için mu'tele benziyordu. Onun için ona da mu'tel demişlerdi. Şimdi burada diyor ki e, ve huve ma kana ahadu usulihi. Bak ahad bir. Asli harflerinden bir tanesi harfi illet olursa o fiil mu'tel olur veya o kelime diyelim. İlla fiil olması şart değil. O kelime muatel olur. Peki iki tane olsa burada bir diyor ya peki iki tane olsa ne olur? O zaman bir tariki evla daha daha. Mesela bir insan düşünün diyorlar ki 40 koyunu varsa ona zekat düşer. 40 koyun varsa zekat düşer. O zaman diyebilir miyiz ki 40 koyun varsa zekat düşüyor ama 50 olsa düşmez. 50 olsa zaten zaten düşer. 100 olsa zaten düşer. 120 olsa zaten düşer. Burada da böyle yani bir tanesi oldu mu mü'tel oluyorsa iki tane oldu mu zaten mü'tel oğlu mü'tel oluyor tabiri caizse. Tam hak daha da mü'tel oluyor. Mesela bir insanın sadece ayakları hasta ona hasta diyorsanız başkasının hem ayağı hem gövdesi hasta o zaten daha da hasta. Demek ki makana ahadu usulihi harfe illetin ve hiye harfe illette illet harfleri de vav ya eliftir ve tusemma isimlendirilir ve tusemma isimlendirilir. Bu illet harfleri yani. Ve tusemma onlar isimlendirilirler. Hurufel meddi ve lini. Bu illet harflerine med harfleri de deniliyor. Lin harfleri de deniliyor. Tecvid okumuşsanız bilirsiniz. Vav ya elif harfi med kaçtır? Üçtür. Vav ya elif. Hatırlarsanız tecvid ilminde bunlar med harfi olarak geçinir. Burada da diyor. Bunların diğer bir ismi med harfi, diğer bir ismi de lin harfi. Ama ne zaman bunlar saat med harfi oluyor, ne zaman lin harfi oluyor, ne zaman illet harfi oluyor. Bunların arasında umum husus falan var. Bunları tabi inşallah e, şerh tasrif yani Saadeddin okuduğumuz zaman güzelce o zaman öğreneceksin. Yalnız şimdi bunu bilelim. Bu illet harflerine med harfi de deniliyor, lin harfi de deniliyor. O kadar şu anda bize bu yeter. Evet. Vel elifu elif illet harflerinden ya o da. Vel elifu elif hine izin o zaman yani asli harflerden olduğu zaman. Bakın bu hine izin kelimesi burada çok önemli. Bunu anlamasanız e, yanlış öğrenirsiniz. Bazı şeyleri yanlış. Şimdi diyor vel elifu hine izin o zaman yani. Hine izin o zaman manasında. O zaman derken yani asli harflerden olduğu zaman elif asli harflerden hani, hani e, bir kelimenin mu'tel olabilmesi. Ne dedik? Makane ahadu usulihi. Bakın o usulün kafanızda altını çizin. Asli harflerden birisi fiillet olursa o kelime mu'teldir. Mesela katele fiili. Katele elif var mı? Var. Katele. Elif var orada. Peki katele fiili mu'tel midir? Hayır. Niye mu'tel değil? Çünkü asli harflerinde değil elif. Elif orada mezid harfidir. Ziyade edilmiş harftir. Asli harf kaf, ta, linki, k, t. Asli harfler onlar. Harf neydi? Tukabilu bil fa'i vel ayni vel lami daha evvelde geçti. A fiile, aynül fiile veya lamül fiile kan harf asli harftir. Şimdi izin o zaman yani asli harf oldu elif. Bakın asli harf olduğu zaman yekunu olur münkaliten çevrilmiş olur. Munkalib yani gel, çeviren elibeten anil vavi vel ya'i. Ya vavdan ya nurdan çevrilmiş olur. Yani e, harflerdense eğer elif mesela kale fi vavdan kale aslı kavale. O ki elif düşünün kaf faul fiil. Elif aynul fiil lam lamul fiil. Şimdi elif asli harf olursa ya faul, faul fiil zaten olmuyor. Al fiil veya lamul fiil olursa mutlaka o elif ya vav harfinden gelmiş veya yağmış. Yani diğer bir ifadeyle hiçbir fiil veya hiçbir isim hiçbir isim e, yani Arap isim diyelim. Bunu inşallah ileride detayını göreceksiniz tafsirine. Kesinlikle elif asli harf e, zaman kesinlikle o elif ya vav'dan ya ya'dan çevrilecek ya vav'dan bunu aklınıza yaz. Fiil olsun, mütemekkin isim olsun. Yani muareb isim çevir. Mutlaka harf ayrı, o harfler ayrı veya mebni kelimeler ayrı o değil. Fakat fiiller ve mebeb isimler kesinlikle nerede elif görseniz asli harf olarak tabi. Harf olarak nerede elif görseniz mutlak fiilin ki o elif ya vav'dan gelmiş ya ya'dan gelmiş. Yani elif, elif aslında elif değil. Vav elife çeviririz veya ya elife. İşte bunu bunu söylüyor. Vel elifu elif Hine izin o zaman. Hangi zaman yani asli harflerden olduğu zaman. Asli harflerden olduğu zaman yakunu olur munkalibeten çevrilmiş olur anil vavi vel ya. İlgizadan çevrilmiştir ya yadan çevrilmiştir. O zaman yani nerede elif görseniz asli harf bilin ki bu ya vavdır ya yadır. Ve enva'uhu çeşitleri. Mu'tellin çeşitleri yani. Ve enva'uhu onun çeşitleri yani mu'tellin çeşitleri sebatun yedidir. Şimdi burada sebatun derken seb'atun derken sadece fiil kastedilmiyor. Fiile bakarsanız mesela e, sahih estu, misal estu, mudaaf, lefifu, nakısu, mehmuzu, ecvef. Mu'teller sadece bakın. Misal var, ecvef var, misal, ecvef, nakıs, bir de lefif. Lefif de hadi mefruk ve makrun diyelim iki tane, toplam beş tane olur. Yani mu'tel fiilde kullanılan fiilde sadece beş tane en fazla diyebiliriz. Misal, ecvef bunları binada görürsünüz. Sahih estu, misal estu, mudaaf, lefifu, nakusu, mehmuz, ecvef. Zaten sahih ile e, mudaaf ile mehmuz bunlar mu'tel sayılmıyor. Her ne kadar mudaaf mu'tellere ilhak ediliyorsa da bak mu'tel değil, ilhak edilmiş. Onlara eklenmiş ama aslında mu'tel değil. İllet harfi yok çünkü mudaafta. Mudaafta illet harfi yok. Mu'telle benziyor bazı yerlerde. Bazı cihetlerle mu'telle benziyor. İlhak edilmiş. Yoksa aslında mu'tel değil. Mudaaf yani. Mehmuz da mu'tel değil. Hemzeli. Çünkü hemze de harfi illet değil. Hemze başka, elif başkadır. Sahih zaten sahih. Salim yani. O zaten e, mu'tel değil. Kaldı orada kaç tane? Bakın sahih estu, misal estu, mudaaf, lefifu, nakısu, mehmuzu, ecvef. Toplam 7 tane, 3 tanesini çıkarıyoruz, 4 tane kaldı. 4 tane nedir? misal, ecvef, nakıs, lefif. Misal, ecvef, nakıs, lefif. Dört tane. Ama burada yedi tane derken sadece fiil değil. Sadece fiil değil. Aynı zamanda isimleri de içine alıyor. Yani gerek fiil olsun gerek isim olsun. Toplam mü'tel kaç kelime var? Yedi tane var. Toplam yedi tane. Nasıl? Şöyle. Şimdi düşünelim. illet harfi ya tümünde olur veya tek tek olur. Yani ya faül feil, aynül feil, lamul feil ya tümü illet harfi olur veya sadece bir tanesi illet harfi olur değil mi? Eğer sadece bir tanesi harfi illet olursa sadece bir tanesi harfi illet olursa ya faul fiil harfi illet olur bu bir. Ya aynül fiil harfi illet olur bu iki. Ya da lamul fiil harfi illet olur bu üç. Bu üç tanesini bir kenara yazalım. Ya faul fiil harfi illet olur. Ya Aynul fiil harfi illet olur. Ya lamül fiil harfi illet olur. Tek tek bulunsa eğer. Bu üç tane tamam. Mü'tellül fa, mü'tellül ayn, mü'tellül lam. Kafası hasta olan, gövdesi hasta olan, ayağı hasta olan diyelim. Bu üç tane. Veyahut illet harfi iki tane bulunur içinde. İki tane de bulunsa ya yan yana olur ya birbirinden ayrı olur. Yan yana birbirinden ayrı olursa zaten tek seçenek var birbirinden illet harflerinin birbirinden ayrı olabilmesi için faul fiil ile lamul fiil harfi illet olması lazım. Gövdenin sağlam olması lazım. Birbirinden ayrı olabilmeleri için. Lafife mefruh diyoruz ya. Ha şimdi e, buna lafife mefruh diyoruz. Yani faul fiil ile lamul fiil harfi illet. Bunu da bir kenara yazalım. Etti dört Yan yana olurlar. Yan yana olunca ya aynı lam beraber olur. Bu da etti beş Ya fa ile aynı yan yana olur. Bu da etti altı Veya her üçü harfi illet olur. Bu da etti yedi. Demek ki kelime mu'tel olduğu zaman yedi çeşittir. Ya mu'tellül fa'dır, fa'ül fe'li harfilet, ya mu'tellül ayn'dir, aynül fe'li harfilet, ya mu'tellül lam'dır, lamül fe'li harfilet. Bu üç. Veyahut her üçü harfi illettir, bu dört. Veyahut fa ile ayn harfi illettir, bu beş. Veya ayn ile lam harfi illettir, bu altı. Veya fa ile lam illettir, bu da yedi. Tabi fiillerde bunlardan kullanılan sadece beş tanesidir. Her üçü harfi illet fiilde yok. Her üçü bakın dikkatinizi çekiyorum. Her üçü harfi illet. Yani hem faul fiil hem aynul fiil hem lamul fiil harfi illet olsun. Fiilde yok. Veya faul fiil ile aynul fiil illet olsun. Bu da fiilde yok. Bu da fiilde yok. Ve enva'uhu seb'atun ve enva'uhun çeşitleri seb'atun yedidir. El evvelu el mu'tellul fa'i. O yedi çeşitten birincisi mu'tellul fa'dır. Yani fa'ul fiili harfi illet olandır. Niye önce fa'ul el söyledi? Niye? Takdimde bir sebep olması lazım. Bunları okuyacaksınız inşallah. İlmi kurallar, kaideler çok önemlidir. Bu İslam alimleri yazdığı eserlerin her kelimesini, her cümlesini bilerek, düşünerek kural sebebe binaen yazmışlar. Hiçbir şeyi böyle kafadan tesadüfen yazmamışlar. Çok dakik etmişler. Önce niye mu'tellül faiz zikrediyor? Sebep muhakkak bir sebep. Niye önce mu'tellül ayni zikretmiyor? Niye önce e, mu'tellül ayni zikretmiyor? önce tek tekleri zikrediyor çünkü en çok kullanılan bunlardır. Tek harfi illet olan ve tekler içinde de önce mu'tellül zikrediyor çünkü fa ilk harf olduğu için önce onu zikrediyor. Yani önce kafadan da caizse e, kafadan sakat olan yani kafası olanı zikrediyor. وأنواعه سبع الأول المعتل الفاء ويقال له المثال ويقال denilir له ona yani mu'tellül fa'ya denilir diğer bir ismi nedir el misal diğer bir ismi de misal deniliyor ona peki niye misal deniliyor ya et tesmiyetu bila sebebin olmaz bir şey sebepsiz vecihsiz hikmetsiz bir şeye bir isim vermek olmaz buna niye misal deniliyor işte söylüyor li mumaseleti sahih, Sahihle mumaselet peyda ettiği için. Yani mumaselet yani misliyet. Masele yumasul yani birbirinin misli oldu. Birbirinin misali, birbirinin benzeri yani. Sahiha benzediği için. Bakın li mumaseleti sahihi sahiha benzediği için onun misli olduğu için onun misali gibi olduğu için hangi hususta hangi yönden benziyor benzemenin de yönü var falan şey falan şeye benziyor hangi yönden benziyor Hangi yönden? Ha fi ihtimalil harekati. Harekeleri yüklenme hususunda. İhtimal yani yüklenme, hamletme. Harekeleri alırken aynen sahih gibi harekeleri alır. Yani e, sah, e, mi, e, habtellül fa, mu'tellül fa yani feli harfi ile. Mesela bir örnek verelim. E, vaade fiili mesela. Vaade. Şimdi adanın çekimini yapalım. Yani harekelerini verelim. İhtimalul harekat bu yani çekimini yapıyoruz. Harekeler yükülüyoruz buna. Ve ada ve da ve adu. Bakın aynı. Ve ada. Aynen nasara gibi. Ama mesela kale öyle değil. Kale o da sülasiye mücerredin madisi ve adada. O da illetli bu da illetli. Ama kale kavale olmuş kale. Bakın kavale oldu kale. Nasara'ya benzemiyor kavale oldu kale. Ama ve'ade aynen nasaraya benziyor. Sahiha benziyor yani. Aynen sahihin misali. Çekimi de öyle. Ve'ade, ve'ada, ve'adu, ve'adet, ve'adete, ve'adne, ve'atte, ve'attuma, ve'attum, ve'atti, ve'attuma, ve'attunne, ve'attu, ve'adne. Dikkat edin aynen çekimi sahih gibi harekeleri alması aynen sahih gibi ama kale öyle de kale kala kalu kalet kalete kulne bakın nasıl değişmiş. Kulta kultuma kultum kulti kultuma kultuna kultu kulna. Göreceksiniz bunları. Demek ki misali ve şey e, mu'tellül fa yani faul fiili illetli olan aynen sahihe benzediği için çekimi harekeleri alması aynen sahihe benzediği için ona misal diyorlar. Diğer bir ismi misaldır. Sahih esto, misal esto mudaf hatırlayın. Binada zikredilirken ismi ne olarak geçiyor? Misal olarak geçiyor. Emmel vavu Şimdi misal yani mu'tellül fa mu'tellül fa kaça ayrılıyor? Aslında dersimiz burada yeter olsun. Çünkü biraz uzattık bu dersi. Aslında da emmel vavu burada kalalım. İbareyi okuyorum. Faslun telli ve huve ma kana ahadu usulihi harfe illetin ve hiyel vavu vel ya'u vel elifu. وتسمى حروف المد واللين والألف حينئذ يكون منقلبة عن الواو والياء وأنواعه سبعة الأول المعتل الفاء ويقال له المثال لمماثلة الصحيح في احتمال الحركات